ini ku embo eh, bondo dunyo mesti kecewa mergo bondo dunyo ku kabeh ente ane rusak nah wong kok seneng karo barang rusak Uang iku yo ya katut oh, ora oh, nyaut Uang kok seneng karo barang sing rusak Uang iku mesti katut apa bondo dunyo sing ora rusak Oma sapi api oma omah pandasine kuat bahane api rusak kendaraan sak mewah mewah sak bagus bagus rusak pakaian sak larang-larange sak apik-apike kaine sing mbuke seragam kuwi titik-titik seragam titik-titik seragam wong seragam sing dhisik urung lunas ngono ya wis mulane bojomu bungkuk mikir seragammu kuwi wong seragam kuwi kain kuwi entek-entekane dadi gum oh tambahi mukiyo sekan rusak panganan enak mbok pangan mlebu weteng kuwi entek-entekane apa dadi nek kok fasemen muni ngono wae mesti kecewa Lha nek sampean kok gak kepengin kecewa, seneng sing ora rusak. Seneng sing ora rusak. Lah sing ora rusak niku napa? Sing ora rusak namung setunggal, nggih menika Allah Subhanahu wa Kullu man alaiha من wa فان ويبقى وجه ربك jalali wal ikram. Doyo rusak, sing buatan rusak namung Allah. Lah maknane seneng Allah niku ya nurut apa sing diperintahne Gusti Allah wong dasare seneng. Nah iku mau melalui Rasulullah mulane ayo ge ngresiki ati tak jak Mau tak waca nang gunung Sari, tapi sama nurung krungu. Kudu melok kabeh ben oleh syafaat kabeh sholawat badar ya penak lagu ini sederhana sing buatan sakit rapopo tapi ya mangap-mangap ya ben pantes sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah monggo sareng salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin Malih urung patek penak. Malih. Shalallahu salamullah ala poha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ilahi salimil ummah. من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله سرم صلاة الله سلام الله على طه رسول صلاة الله سلام saiki zaman wis akhir akeh wong kang lara pikir leres napa mboten awake waras gak lara blas tenagane bergas pikirane sing lara saiki zaman wis akhir akeh wong kang lara pikir yen katitambani zikir akhire akalen jungkir yen katitambani zikir akhire atine jungkir selawat salatullah ala صلاة الله سلام الله ben akale orang jungkir atine orang jungkir sing sergap dikir nggih mau er er er er saya gimana saiki zaman wis edian akeh wong kelangan iman nggih napa mboten Wah, akeh wong sing imane do ilang. Ngene iki angel lho Bu ngrangkai kata-kata ngene iki. Nek R, er R, er, er, an an an angel, mulane ya larang. Lho, kata-katane sing larang kuwi. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman yen gak ditambani Quran iso iso edan tenan yen gak ditambani Quran iso iso edan tenan pengen edan apa pengen waras sing sergep maca Quran nggih diangen-angen sak maknane nggih nggih apa ora roh maknane kok nggih ayo selawat sholatullah Rasulillah Salatullah Alhamdulillah Bang Sugih Waras tiba suaranya enak-enak kompak-kompak ngerti mau tak jauh salawatan get mau ya Ayo mana mau er-er terus an-an. Saiki zaman wis maju akeh prawan do kemayu mungkin apa mboten eh sing kemayu ya ora prawan tok sing gerang-gerang ya do kemayu eh, iki ayo ya kemayu kabeh iki kemayu kabeh sorry ya kalau terpaksa saya bilang kemayu kenapa saiki ae no kene pengajian maca ayu-ayu biasane yang meniki nek nomah aman ya ayu-ayu ngene iki modele Ilah ya kaya garangan nyangan-nyangan kuwi. Ayo apa? Ayo sampean sing nyauti, u uh, ngoten nggih? Halo. saman sing u u uh, ngoten nggih? Niki penting zikir Quran ben kompak rukun. Monggo. Saiki zaman wis ma. Nyaut sing kompak to. Saiki zaman wis ma. akeh prawan do kemah senengane sapa ger adolawa payuse mencap mencep guyanggu roke cekak pamer sama nek ngono ku kok cuwerdas Wes serasa disolawati ini orang genah ini. Dulur muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat. Tobat nggih? Tobat niku ya tobat. Kapok kapok kapok kapok gak ilok gak kudu baleni neh. Pados ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat ayo selawat sholatullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah sing terakhir Maca Quran aja lali donga selawat diakei nggih nggih ben barokah uripe maca Quran aja lali sedekah diakei nggih nggih apa Ndak esih eh, aku takon bapak-bapak, rata-rata kan gak ada HP, nggih. Ngoten niku seminggu nek ngisi pulsa biasanya telas yo pinten? 50.000 seminggu nggih. 50.000. Saiki padha seminggu nih, Jumatan kan seminggu pisan. Menunggu nek ngisini kota amal nang masjid pira? Nah ya terusno ya kelakuan ngono ya. Terusno. Ngono kok akeh. Saya? Halo? Betapa kulo saman dikai ilmu karo mata uang kita. Saya aku takon, jawab ya. Ya. Jenengan ngertos duit sewu rupiah? Ngertos duit satu sewu rupiah? Duit kertas, jawab. Duit kertas sewu rupiah niku enten gambare pahlawan nasional, gambare sinten? Pati murah, gagak gowo golok, betul? Sing satu sewu yuk gambare pahlawan nasional sinten? Soekarno Hatta, jas-jasan kopiahan, betul? aku takon Patimura sing gagah nggawa golok kuwi pantese perange no istana napa no alas no alas nggo golok lah sing Soekarno hata, jas-jasan kopiani pantese perange no alas apa no istana pinter saiki nggawa golok karo jas-jasan kopian sing pantes mlebu masjid sing di Hoi! gue golok karo jas-jasan lo sing pantes melebu masjid sing di. Nah saya kisah nek Jumatan wile no masjid wih kota amal masjid bukai golok to mbok iseni jas. Mbok iseni jas apa mbok iseni golok? no masjid itu ya jonggowo golok, ya rep bacok-bacokan kowe. Woi, nomor masjid itu jas-jasan kopian. Kowe menem mlebu swarga gawaga jas-jasan kopian. Nang masjid kok nggawa golok. Sampeyan zaman mlebu swarga ya nggawa golok tukang ngarit no swarga sampeyan kok.